Вона знайшла командира, встановила зв'язок. Збулося саме те, про що ще вчора і мріяти не могла. Матузов сказав правду розвідка це не самодіяльність, а наука. І треба знайти велике завдання і вдарити так, щоб аж у Берліні гикнулося. І нічого сидіти, мріючи на самотній лаві, спаленого гарячим літом скверу. Бо Матузов сказав правду. Всі перехожі на неї озираються. Швидше до аптеки по стриптоцид. А ввечері, щоб ніхто не міг побачити чи здогадатися, треба знайти і перевірити тайник. Галина так і зробила. Увечері, коли посутеніло, навіть не виходячи на вулицю, а пробравшись між кущами, тінню прослизнула на сусіднє подвір'я, де похмуро бовваніли кам'яні стіни спаленого будинку. Піч стриміла посередині, напівзавалена, чорна. Галина знайшла духовку і справді легко вийняла задню цеглину. У тайнику лежала толова шашка. Операція Вознесіння ставала реальністю. Розділ четвертий. Маленький будинок на Харківській одинадцять пропах махоркою не продихнеш. Іван Журба у вересні зібрав урожай зі своїх грядок, не зрізав, а з коренем висмикнув із землі довгі стебла, листя зв'язав у великі папуші і повісив сушитися на горище, пагони відділив від коренів і теж висушив. Разом із знайомим слюсарем інвалідом сконструював механічний ніж щоб подрібнювати корені на махорку. Одним словом, поставив своє виробництво на широку ногу, добре знаючи, що взимку, а особливо весною, на базарі продукта ціннішого за куриво не буде. І хоча виробництво тютюну йшло добре, а того для операції Вознесіння нагромаджувалося все більше і більше. Ні радості, ні спокою на душі Івана журби не було. Кохання до Галини, палке й болюче охопило його серце. І як бути з цим почуттям? Як його виявити? І чи можна взагалі якось натякати на його існування, він не знав, і від того мучився ще більше. Тепер найважливішим для себе вважав уберегти Галину до Дня перемоги і тільки тоді сказати їй про кохання. А коли він настане день перемоги? Німці посунули на схід, дійшли до Волги і застрягли там. Густа кривава каша вариться під Сталінградом. Балачки потрясають базар. Щодня найнеймовірніші, інколи просто фантастичні. Та коли ретельно проаналізувати напрямок усіх розмов, то можна зробити багато цікавих висновків. Улітку говорилося, як німці перемагають, ніби йдуть вони вже від Сталінграда на Москву, а з Кавказу на Персію. Тепер же розповідають, як наші б'ють німців. Уже говорять навіть, скільки десятків німецьких дивізій полягло під Сталінградом, і про майбутній весняний наступ радянської армії. Одним словом, Основний стрижень чуток змінився, а це ознака і великих змін на фронті. Невже йому, Івану Журбі, і справді треба чекати дня перемоги для того, щоб сказати про своє кохання? І ось одного листопадового вечора, коли над Старогорстком нависли чорні хмари, у вікна бив дощ із снігом. Суцільна темрява закривала місто, і від того ще затишніше почувалося у великій кімнаті, Іван Журба наважився. Сидів біля столу, підперши підборіддя долонею, дивився на Галину, що вмостилася недалеко від теплої печі з книжкою в руці, ледве розбирала слова товстого медичного довідника при світлі маленької трилінійної гасової лампи бентегу Івана, його напруження, його думки вона відчула інстинктивно, підвела довгі пухнасті вії, глянула запитально. Що з тобою? Іван став, для чогось поправив порожнього рукава своєї вже зовсім виленілої гімнастерки і глухо сказав Я хотів з тобою поговорити. Щось сталося? Якісь новини? Так, сталося. Тільки це не новини. Я хочу говорити про особисте. Вислухай мене, не перебиваючи. Може, це все й недоречно, але мовчати я більше не можу. Галина стривожилась. Уява одразу намалювала їй несподівану небезпеку, появу провокатора чи викриття їхньої групи. Адже тепер вони могли з повним правом називати себе групою розвідників. Уже чотири рази вкидала конверти з повідомленнями у щілину за поштовою скринькою Раїса, і чотири рази у сусідньому тайнику з'являлася записка.